աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի արենակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջին մի քանի օրերի ընթացքում հետաքրքիր զարգացումներ տեղ ունեցան։ Իհարկե, սկսենք Արցախին անմիջականորեն վերաբերող խնդիրներից։ Ադրբեջանը կրկին դիմել է Արցախին ճնշելու կտանքների ենթարկելու քաղաքականությունը նա մի փոքր ժամանակով մոտ 20 ժամ թողել է որպիսի Հայաստանից բնական գազը հասնի Արցախ։ Դրանից հետո գրքին արգելափակել է այն։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան իսկապես կտանքների ահաբեկչության մի ձև, որի միջոցով փորձում են կոտրել ու հուսահատել մեր ժողովրդին։ Պետք է դիմանանք եւ նման բաներից հանկարծ չկոտրվենք իսկապես, որովհետև պահը պատմական է եւ բոլորս պետք է զգանք մեր վրա դրված առաքելությունը։ Ադրբեջանի արգոսնախարար Բայրամովը արձագանքել է Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի այն հայտարարությանը, որ անհրաժեշտ է ապա արգելափակել Լաչինի միջանցքը։ Բնական է Ադրբեջանը պատասխանել է իր ոճով, նշելով, որ իրենց քաղաքականությունը նրանք վարում են ոչ թե ինչ որ մեկի կոչերով, այլ իրենց ազգային շահերից ելնելով եւ կանեն այն, ինչ իրենց ազգային շահերից է բխում։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան փաստորեն նույնպես Ռուսաստանի անհարգելու մի դրվակ։ Իմիջիալոց սա կապ ունի նաև Թուրքիայի հետ։ Մենք տեսնում ենք, որ վերջի մի քանի օրերին Թուրքիան մի շարք հակառուսական քայլեր է ձեռնարկել։ Մի բան, որ անպայման պետք է տեղի ունենար, ուշ թե շուտ։ Այսպես, երբ որ նախագահ Զելենսկին այցելել էր Թուրքիա եւ հանդիպել Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ։ Դրանից հետո Զելենսկին հայտարարել է, որ շատ կարևոր որոշումներ են կայացվել եւ այդ կարևոր որոշումների ցանկում եղել է մի շարք ռուսների համար շատ տհաճ զարգացումներ։ Այսպես Թուրքիան վերադարձրել է Ուկրաինա տխրահրճակ Ազով գումարտակի հրամանատարական կազմը, որը Թուրքիայում էր պահվում այն բանից հետո, երբ որ Ազովստալում ռուսները վերցրեցին այդ կարևորագույն օբյեկտը։ Եվ ըստ պայմանավորվածության Երակոմ այդ թվում նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև այդ հրամանատարները պետք է վերադառնային Ուկրաինա միմիայն պատերազմի ավարտից հետո, բայց նրանք վերադարձան։ Շուկով Զելենսկու հետ միասին այցելեցին տարբեր քաղաքներ։ Ինչ է սա։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան հարված Ռուսաստանին։ Ընդ որում հրամանատարներից մեկը Վոլին մականունով հայտարել է, որ այդ գործողությունը եղել է շատ հետաքրքիր մի գործարք, որովհետև Ազովստալում նաև մարտնչում էին ամերիկացի բազմաթիվ սպաներ եւ Ամերիկա միացյալ նահանգները պայմանավորել է ռուսների հետ, որ Ազովստալը լքում են ուկրաինական բանակ այդ հրամանատարները։ Գնում են Թուրքիա, իսկ դրա փոխարեն ամերիկյան սպայական անձնակազմը մի քանի 100 հոգի պետք է դուրս գային անարգիլ ձևով։ Եվ այդ գործարքը կնքվել է եւ հիմա մենք տեսնում ենք Թուրքիայի քաղաքականություն։ Ընդ որում նաեւ տարբեր սոցիալական հարթակներում տեղեկություն է տարածվել, թե Թուրքիան կարող է ԱՄՆ-ին կամ Ուկրաինային տրամադրել ռուսական S400 տրիումֆ կոչված հակահրթիռային համակարգ։ Սա շատ կարևոր համակարգ է, որը ռուսները պահում են գախնիությունը, նրա տեխնիկական տարբեր յուրահատկությունների վերաբերյալ։ Բայց հիմա, երբ որ այդպիսի տեղեկություն է տարածվել, սա կլինի հարված Ռուսաստանին։ Ընդ որում, այս ամենը իհարկե նաև զուգակցվում է նրանով, որ ԱՄՆ-ն որոշել է կասետային որոշ զինատեսակներ եւ ռումբեր տրամադրել Ուկրաինային։ Սա մի զինատեսակ է, որը արգելված է միջազգային իրավունքում եւ մեծ պորտկում է առաջացել նաեւ արևմուտքում, որ չի կարելի նման զենք տրամադրել։ Ինչի հետ է սա կապված։ Բազմաթիվ վերլուծաբաներ կապում են նրա հետ, որ ուկրաինական բանակը շատ ծանր վիճակում է հայտնվել, այդ հակարվածը չի կարողացել նա իրականացնել եւ հիմա կազմականդման եզրին է։ Դրա համար ցանկացած զենք տրամադրում են։ Տեսնենք, ինչ տեղի կունենա, բայց Էրդողանը նաև շատ հետաքրքիր ճնշում է գործադրել արեմտքի վրա։ Նա հերախոսազրույց է ունեցել նախագահ Բայդենի հետ ԱՄՆ-ի եւ հայտարարել, որ Թուրքիան կողմ է որպիսի Ուկրաինան դառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, բայց դա կարող է տեղ ունենալ պատերազմից հետո։ Միգուցե սա նաև Ուկրաինայի բաժանման մին գործընթաց է։ Բացի դրանից նա հայտարել է, որ եթե Թուրքիան եւ ԱՄՆ-ն օգնի Թուրքիային անդամակցել Եվրոմիությանը, օգնեն, որպեսզի նա դառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Շատ հետաքրքիր, ուրեմն քաղաքականություն է վարում փաստորեն ճնշում գործադրելով ԱՄՆ-ի վրա։ Ընդ որում ԱՄՆ նախագահ Բայդենը հայտարել է, որ Թուրքիային F-16 կորցանիչների մատակարարումը բխում է ԱՄՆ շահերից այսպիսի զարգացումներ։ Ասեն, որ Ռուսաստանում շատ վատ են արձագանքել Թուրքիայի քայլերին։ Նախագահ Պուտինի մամլուք արտուղար Պեսկովը հայտարել է, որ սա պարզապես շատ վատ մի գործընթաց է եւ հանդիսանում է պայմանավորությունների խախտում։ Իսկ օրինակ Պետդումայի մի շարք падգամավորներ եւ ամենակարևորը Դաշնության խորհրդի արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության կոմիտեի նախագահ Վիկտոր Բոնդարևը որը գեներալ գնդապետ է, հայտարել է, որ այս ամենը, որ Թուրքիան տրամադրել է բաց է թողել փաստորեն Ուկրաինայում այդ Ազովի հրամանատարներին, հանդիսանում է, որ Թուրքիան նեյտրալ պետությունից չեզոք դառնում է ոչ բարեկամ երկիր Ռուսաստանի համար։ Մի բան, որ կրկնում եմ, սпасելի էր։ Արտգործնախարար Լավրովը հերախոսազրույց է ունեցել իր թուրքական ընկերոջ հետ եւ հայտարել, որ սա դեստրուկտիվ ապակայունացնող քայլ է Թուրքիայի կողմից։ Ընդհանրապես եւ այդ Ազովի հրամանատարների վերադարձը եւ Ուկրաինային Թուրքիայի կողմից զենք զինամթերք մատակարարելը։ Տեսնենք ինչով է այս ամենը վերջանում։ Ռուսաստանի Դաշնության բանակի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովը հետաքրիր մի շարք մեկնաբանություններ է արել։ Նա ասել է, որ ուկրաինացիները փորձել են հարվածել Ղրիմի, Կալուգայի, Ռոստովի շրջանները S200 հրթիռներով։ Ընդ որում հրթիռներից մեկը պետք է խոցեր Ղրիմի կամուրջը, որը չի ստացվել եւ ընդհանրապես բոլոր հրթիռները ոչնչացվել են եւ պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի դա չեզոքացվի այսուհետ եւս։ Իսկ Դմիտրի Մեդվեդևը, նախկին նախագահ եւ այս պայդրությամբ անվտանգության խորհրդի նախագահի Պուտինի տեղակալը հայտարարել է, որ եթե ապացուցվի, որ ուկրաինացիները փորձել են խոցել Սմոլինսկի ատոմակայանին, ապա այդ դեպքում անհրաժեշտ է անմիջականորեն խփել հարավ-ուկրաինական ատոմակայանին, Ռովենա Ռովեն Ռովենսկի ատոմակայանին եւ Խմելնիցկու ատոմակայաններին։ Ընդ որում նաեւ կոչ է արել, որpիսի միջուկային օբյեկտները արևելյան Եվրոպայում նույնպես թիրախավորվեն։ Մենք տեսնում ենք, որ գերտերությունների միջև իսկապես հարաբերությունները շեկացած են։ Հետաքրքիր քաղաքականություն էր վարում Իրանը, ինչպես միշտ։ Ալժիրի արտգործնախարարը այցելեց Թեհրան, հանդիպեց նախագահ Ռայիսի արտգործնախարարի հետ, քննարկեցին տարբեր հարցեր, ընդ որում պայմանավորություն է ձեռք բերվել առանց վիզայի այցելությունների պարագայում երկու երկրների քաղաքացիների։ Տեսնենք, ընդ որում նաև նախագահ Ռայիսին պետք է այցելի Ալժիր եւ հանդիպի այնտեղ գագաթնաժողովի անդամներին, մասնակցած գագաթնաժողովին, բնական գազ արտահանող երկրների շրջանակներում։ Տեսնենք, հակաիրանական քարոշչություն է զարգանում նաև Ադրբեջանում։ Այսպես, Ադրբեջանի կարևոր հերոստալիքներից մեկը CBS-ը մի մեծ ռեպորտաժ է պատրաստել, որտեղ նշում է, որ Իրանում ամեն ինչ անում են թուրքերին ձուլելու համար։ Եվ սա ամիջապես նրանից հետո, երբ որ Ալիևի հետ հանդիպեց Իրանի արտգործնախարարը այսպիսի հետաքի զարգացումներ։ Աфghanistan-ում հետաքի զարգացումներ տեղ ունեցան, Աфghanistan-ում սկսեցին արդեն շահագործել նավթի մի մեծ հանքավայր ընդ որում Չինաստանի ամիջական մասնակցությամբ։ Սա իհարկե եւ Չինաստանի դիրքերն է ուժեղացնում եւ Աфghanistan-ը ինչ որ կերպ ռազմատենչ պետությունից կարող է դարձնել քաղաքակիրթ երկիր եւ իհարկե Չինաստանի դիրքերի ուժեղացմամբ։ Իսկ Հյուսիսային Կորեան հայտարել է, որ եթե եւս մեկ անգամ ամերիկյան հետախուզական ռազմանավերը փորձեն խախտեն Կորեայի օթային տարածքը Հյուսիսային Կորեայի, ապա ամիջապես խոցվելու են։ Սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ նաև հարավարևելյան Ասիայում իրավիճակը բավականին բարդ է եւ գերտերությունների եւ տեղական ռեգիոնալ պետությունների հարաբերությունների մեջ։ Այսպիսին են թանկագին բարեկամներ, մի շարք կարևոր զարգացումներ կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ։ Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին, պինդ եղեք։